François Hakimana ari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze muri makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abanyagihugu muri zone ya Ngagara barafise ikibazo bukijanye no kuronswa impapuro zimwe zimwe zitangirwa muri zone ni yaho utwara iyo zone akuriwe akaba gushika ubu atarasubirizwa urongoye umugambwe senere nawe asaba leta kurangiza ingomero z'umuyaga nkuba yemereye abarundi kugira ngo bashobore kurongo ukwiye uzofashe kubarangura barangura imyuga yo kwiteza imbere muri buce n'andi nkino naho tubabwira uko hatunganywa ku rwego rw'igihugu ihiganwa mu mupira w'amaboko volleyball murabikurikira mu kanya mu idonido ry'ano makuru 우리 라디오 이상한이로 tudasubiye kubaramutsa umucamanza ngo ntabwo kagira umucamanza kandi ngo si n'umuhamagaro wo gutunganiriza bose impanuro itangwa n'umukuru w'igihugu ku bacamanza hari kuri wa gatandatu rwego rw'ubutungane rwifuriza umwaka mwiza mushasha umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye akavuga ko ugukora neza bitarinda kubuhembwa neza rw'agahembo kava mu bikorwa bavuga ngo ngo ingorane ngo ni uko ngo mu butegetsi bw'igihugu abahutu n'abatutsi batari kumwe batarimo igihugu turacibagira duca tubona jewe igihe cyose muzoba mwibona muri abacamanza mukibona abahutu n'abatutsi ubucamanza ntibuzopfa bukize nimwibona mw'intara ubucamanza buzaba bugipfuye ubucamanza si akazi reka n'umwami niwe yaba ari umukuru w'ingabo nimuze muriga igare twasambutse turamanuka rero duca rutangura kuba abacangira mu gihugu cyacu hari umuntu umuribwira mwumva ngo kugira ngo igihugu ndagitunganye ntegereza kuronka amahera ubu uri umucangero none turakenyeye mu burundi uwukorera igihugu wese aba umucangero amajwi tuyakesha Ahmed Mutore nta terambere rishoboka mu gihugu hatari umuyaga nkuba ivyo bikavugwa na gatongo wa sarongo umugambwe CNL yabishikije kuri w'Imana mu ikoraniro kaminuza risanzwe ry'uwo mugambwe ryabereye muri zone ya Ngagara mu ngoro y'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu iyo ndongozi igasaba leta kurangiza ingomero z'umuyaga nkuba yemereye abarundi ivyo kugira nukugira baronka ukwiye bashobore no kurangura imyuga y'imyuga yo kwiteza imbere agatongwasa kuri mikoro ya jean marie mayonga mu mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura Karce abantu bakamara indwi yose atamatara bafise karitsiye bakamara amezi n'amezi amazi bavoma nko ku kiyiko aha amakori aratangwa amatagisi aratangwa n'ubu leta ntiyongere kubita agashi za ngomero twabwirwa yuko zizoba ziri ko ziratanga umuyaga vuba imbere ya mirongo ibiri ntavuga akaburanga akabusenzi nkavuga mpanda mpanda yo twarabonye ku masanamu karabaye none kabuseze nayo bigezehe hariya jiji murembwe bimeze gute none tuze twame tuzerinze aya ni maporoje batanguye mu nyuma yaraheze ruzibazi barahejeje mugabo naho nyene umuyaga nkuba wari kuzi bujumbura kubera babwiza kuwufatanya n'uwo kuri jiji murembwe ruri kuraza none bwa bushomeri buzoreka kubaho gute ko ibyari gutuma umwe n'uwundi ashobora basi kwigwana ko bitahari leta ivuga ko ari umubyeyi Amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ine bamwe mu banyagihugu muri zone ya Ngagara ni mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko bafise ikibazo cyo gusinyesha impapuro bakenera nk'iz'amavuko izerekana canke zerekana aho umuntu aba ivyo ngo ni nyuma yaho mukuru w'iyo zone ahagarikiwe mu mabanga yiwe mu ntango z'uku kwezi abanyagihugu bakamenyesha ko mu bandi bahagaritswe hari abaje barasubirijwe bagasaba ko hogenwa undi arongora zone canke uwo musubirira vyimfata kibanza n'utwara igendereza bari bakuriwe rimwe bahagaritswe ruturuwa baca basubirwaho rusenke dusabye rero nuko adimisasiyo nayo yobikora kugira ngo abenegihugu toroherezwe mu kuronka amatukima yacu icyo twakwita fongisinema ya adimisasiyo canke urutonde uburongozi ukuntu bubwirizwa kugenda nuko abenegihugu babwiriza kuronka umuntu baba bakeneye abatunganiriza buri munsi buri munsi rero kuva uburongozi zone bavuga ku ubukene bw'ibikoresho ubutuma badashika ku byo babifuza nyabenda innocent umukuru wa koperative dushaze mu ihembe agasigura ko bageze ku rugero rw'ibyo bahingura bitandukanye birenga amajana na mirongo itanu bagasaba leta kubafasha mu kubaronsa imitahe kugira bashike ku byo biyemeje n'inkuru tubaza jean mayonga iyo koperative dushaze mu ihembe ihingura mu mahembe no magufa ibintu bikenerwa mu nyambaro hamwe n'ibikenerwa mu ngo inosanya benda ayirongoye avuga ko bageze ku rugero bashobora gukora ubwoko bw'ibintu burenga amajana abiri tugeze ku ma agera ku majana abiri na mirongo itanu mvuze nka bikenya turakora amasahani yo gufungurira n'ata gufungurira ko ya decoration turakora ibikombe byo kunywesha n'ibitabo byo kunywesha turakora amaporte turakora amaherena atandukanye y'abadamu koperative koperative dushaze mu ihembe muri ibi bikorwa ikora ubu unye aho dushitse kubera amaranforcement de capacité tugenda turaronka turakora ibintu bigakundwa n'abantu cyane ku rwego rwo hejuru kunguko hariho abamaze kwigurira ibitungwa muhiri wabo ikindi y'abamaze kurima imirima y'ibiraya baguze imbuto z'ibiraya na burya bunya zisanzwe zinazimbye imbuto nishimwe Sandrine ni umwe mu bigeme akora muri iyo koperative dushaze mu ihembe asigura ko kuva atanguye uyu mwuga amaze kugura impene zibiri n'ingurube gahamagarira urundi rwaruka na cancane abigeme kwijukira ibikorwa bijanye n'imyuga mu kibano naca babonye kuva ntangiye gukora umwuga wo guhingura amahembe y'inka n'amagufa ndamaze kugura impene zibiri ziwanje n'ingurube akamunota rwaruka ntigwijukira imyuga ego kuko hari imyuga irafise akamaro harimo Innocent Nyabenda avuga ko mu ntambamyi bagira ari uko ku soko bahurira n'abagura byinshi mu gihe bobo bakenera bikeya kubera bakoresha umutahe muto intambamyi iriho kubera duhurira ku isoko ubunya n'abaganda n'abatanzania kandi bo bagura menshi cyane bagura muri bya sikaniya binini binini usanga rero ntambamyi ari nini ko twe tugenda turondera make nabo bakaza barondera byinshi cyane mbere cyo dusaba coco tugisaba leta leta yorohereze amakoperative aba karavuka mu bijanye na bijya bintu byo gutanga ibisabwa kugira ije ku mugaragaro ikindi banki bije na payeje zoze yoroshereze abakigira imigambi mito mito kuronka ingurane bico no isaba nuko boduza kariro bagaha ingurane benshi gusumba bakava kuri bajya ijana canke amajana abiri bakagira hafi nk'igihumbi kuko birafasha ko abakora bimwe bamenyekana canke naho bakora bimwe bakamenyekana kugira bagure koperative dushaze mu ihembe ikorera mu ntara ya kayanza ikaba igeze ku bantu mirongo ibiri n'indwi bagizwe n'abigeme hamwe n'abagabo urakoze jean marie mayonga ibisongerezi by'intwazangabo mirongo irindwi na bitandatu mu gisirikare cy'u Burundi bemerewe kuri uyu wa mbere kuba by'abatwara umugwi w'abasirikare mirongo itatu na batatu bita peloton nayo amajana abiri na batatu bakaba bahawe uburenganzira bwo kurongora umugwi w'abasirikare cumi n'umwe ibyo bita section ibirori bikaba biriko bibera ku ishure rura muri rangabo ry'ibururi aho bakurikiye bakurikiraniye inyigisho buraca kugacana yandi mu nkino ryo ku rwego rw'igihugu mu mupira w'amaboko volleyball ritanguzwa n'irindi higanwa ry'imigwi yo mu gihugu hagati aho namwo gushika habonetse imigwi itandatu icihura nindi itandatu nyene iva mu ishyirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu gisagara cya bujumbura general de brigade de police serge ntakavura arongoye ishyirahamwe ry'inkino za volleyball mu burundi amenyesha ko imigwi itahukane ibanza vya mbere muri iryo higanwa ryo ku rwego rw'igihugu ariyo ariyo ici serukira Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu mu nkino za volleyball uca nandi inkino na Jean Marie Vianney Ndakumana Iryo higanwa ryo ku rwego rw'igihugu mu rukino rw'umupira w'amaboko volleyball ritangura guhuza imigwi yo mu gihugu hagati bagakinira mu bibanza bine biri mu ntara zitandukanye gushika habonetse imigwi itandatu iyo migwi ni ikihura n'iyindi itandatu ihurikiye mu ishyirahamwe ry'inkino za volleyball mu gisagara cya Bujumbura ibyo nibisigurwa na General de Brigade de Police Serge Ntakavura arongoye ishyirahamwe ry'inkino za volleyball mu Burundi. Hariho Ligue Interieur hanyuma bazokinira ku masite ane abo muri noho nuvuga Kayanza Ngozi Muyinga na Kirundo bahurira ingozi hanyuma igitega hakajamwo professor muri centre hama muri est hakajamwo professor muri est bakinira mu Ruyigi hanyuma makamba cangwe Bururi hakaja province zo muri sud nuko rero bimeze hanyuma rero aho bazo bazokinira hama rero havemo imigwi itandatu habemwo n'uwa mbere baronke coupe harimo n'uwa kabiri baronke coupe baronke n'amakuri tube dukorotira bigendeyeho ko nakubwiye ko n'ubwa muri avab bazaba bariko barahiganwa nabo nyene muri uyo mwanya kugira ngo batoremo imigwi itandatu ya mbere ku bahungu no ku bakobwa kimwe no muri interiere ku bahungu no ku bakobwa hanyuma rero iyo migwi niyo izoca iza ngaho cyangwa mu kindi kibanza nk'igitega cyangwa ahandi aho tuzokinira hose imigwi ihure rero muri championnat national deuxième phase iryo higanwa ryo mu gihugu hagati rimaze kurangira kugira hacaba igikorwa cyo gupanga uko imigwi izohura izo bita tirage sol mu rurimi rw'igifaransa zizino faze rero ni kuvuga haba sol hanyuma imigwi igashoroma amapul hanyuma rero bagacakina donc solo les poules avaient formé haba tirage sol waramutswa ishirahamwe ry'inkino za volleyball mu Burundi amenyesha ko muri kino gihe hari imigwi mishasha iriko iravuka ibiheza bikanamushimisha nk'ubu hari imigwi mishasha ikiravuka nko ngahe bujumbura hari imigwi ibiri yavutse w'abakobwa n'abahungu ibihugu bishasha yinjiyemo hariho imigwi muri etahiya nabonye ingozi haravutse umugwi mushasha za muyinga ubu rero turi muri faze yonko yuko basinyisha muri lisansi ivyo biheze n'ejo tumenya exactement imigwi yose mhm. yongera ku yari yasanzwe imigwi yatahukanye ibibanza vya mbere mu iryo higanwa ryo ku rwego rw'igihugu mu mwaka uheze niyo izoca iserukira Burundi mu higanwa ryo ku mugabane wa Afrika rizobera mu gihugu cya Tunisia nkuko bibandanya bishikirizwa na General de Brigade de Police Serge Ntakavura nko unye mu kwezi kwa gatanu hazabaho eh, iyo bita impuzanya championnat de club champion eh, zo mu gihugu ni ukuvuga ekipe zitatu za mbere ziba zemerewe eh, kuja izobera muri Kinizi mu kwezi kwa gatanu ubu rero twaramaze kwandika amatete dusaba muri Jeunesse Sport kugira ngo bashobore gufata mu mugongo ekipe ya mbere hanyuma ni ma ekipe tuca dusaba ama institution avamwo kugira ngo babafashe cyane cyane ko tugira imana hakaba harimo nk'izo muri polise mu gisoda zo muri meri ariko bashaka kubafasha nabo baherekeze abandi eh, urumva rero eh, uburyo ntibwaboneka nta gisibya batugana ko n'ubundi turamaze kugana inshuro zitari zikeya muri bucyane ahandi y'inkino izokurikira iyo ndongozi y'ishyirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko volleyball mu Burundi azodusigurira intambamyi zikunze kwibonekeza mu nteguro z'iryo higanwa ryo ku rwego rw'igihugu hamwe n'ivyokorwa kugira iryo higanwa ritunganywe neza nk'uko ishira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abana unicef ribivuga uwo muyaga ukaba wazananye mu manuko hari indiano uca mu gihugu cya madagascar imbere yo gushikira igihugu cya mozambique mu gihugu cya tunisiya naho kuri uwa mbere niho hugururwa ibikorwa by'inama nshingamateka inyuma y'imyaka ibiri idakorana umukuru w'igihugu akaba avuga ko iyo nama nshingamateka itazomera nk'iya mbere candika ko ibihano bigiye kuba uruhererekane ku muhari wa M23 ngo kandi ubwo buryo bugiye gukara abagiye baserukira inama nkuru y'umutekano muri ONU mu rugendo rw'iminsi itatu muri ico gihugu byabonetse ko bikuru bikuru mu myi Eh, mu mikenyuro ikwiye gukoreshwa ku bijyanye n'uko igisirikare cy'u rwanda gishigikiye umuhari wa M23 mu ntara ya kivu y'uburaruko ari bihano icongo ni kimwe mu ngingo zibereye gufatwa n'ubwo rwego rwa ONU rusanzwe ari rwo rubifitiye ububasha ubwa mbere ngo kugira beyimange ko hariho ababangamiye amahoro muri ako karere radio okapi.net nayo ku ruhande rwayo yandika kwizo ntumwa za ONU zishigikiye inzira y'ibiganiro na politike kugira haboneke umuti w'ingorane zivugwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo byavugiwe mu kiganiro kubamenyesha makuru ejo ku’imana kuwimana igenekerezo rya 12 z'ukwa gatatu aho hari goma kumugwa mugwa mukuru w'uraruko bwa Kivu bariyamiriza ko Kigali ishigikiye uwo muhari wa M23 bagasaba ko izo bintu bihagarara umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe gukora ahantu hatahimbaye abakurikirana iby’ubutunzi hamwe n'abajejwe intwaro mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ahavugwa ubukene bw'idolari nkuko tubisoma mu kinyamakuru The Citizen ku munsi wa gatatu Samia Suluhu Hassan yavuze ngo ntiyagira ababahenda ubutunzi muri Tanzania buhagaze neza ugereranije n'ibihugu duhana imbibe aho ngo kwari kugira ahoya ahoya agashavu kari mu gihugu arongoye yuko kigeramiwe n'uruzuba agaciro k'ifaranga ryabo gatera gasubira inyuma hamwe n'amadeni atera yongerekana ashikiriza ko Tanzania ifise amafaranga y'agaciro akwiye ashobora gukora nk'amezi ane ariko ngo hamwe bagiye kuraba mu bihugu bibanyi muzosanga batagira nayo mara indwimwe twama twakira ngo ibisabo by'uko tubafasha kugira baronke igitoro ikinyamakuru the east african nacyo cyanika ko kiri na mashari batumye imitsi muri sudani y'epfo mu gihe habandanya kuvugwa imvururu za politiki ku wa gatanu muri icyo gihugu bari barindiriye itunganywa ry'amategeko ku bijyanye n'ifaranga rikoreshwa inyuma y'inama hagati y'abo bategetsi babiri perezida salva kiir n'icaba baciwe riek mashari hari mu ntumbero yo gusubiza hasi agashavu ku bijyanye n'ikugwa ry'abategetsi bamwe bamwe ah, haravugwamwo ikugwa ry'umushikiranganje wo kwivuna abansi Angelina Teni umutambukanyi wa Riek Machar hari tariki zine z'uku kwa gatatu mu gihugu ca Kenya naho Raila Odinga umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa William Ruto yatanguje uruganda rwo kugwanya ibihingurwa n'amashira hamwe amwe ya leta harimo nko kuba barabangiriye ku bijyanye no kwihereza amagi akoregwa mu mahinguriro ya leta yabivuze ku munsi wa gatanu mwari naho harangiriye ano makuru dukura mu binyamakuru by'akarere mwakoze rero kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na leonce bitariho